Good morning to all of you. It's really good to be uh, here in uh, Guernica. Um, and I think particularly the association with uh, the history of Guernica and also uh, the um, Gandhi celebrations too, I think are all very relevant to the peace process that uh, we'll be talking about here this morning. Sí, bueno, que él está muy contento por estar aquí en Guernica y quiere destacar bueno, el simbolismo histórico que tiene hacer este foro social aquí en Guernica y también precisamente un día como hoy que se celebra el Día por la Paz y recuerdo, a Gandhi. The Basque peace process is at a delicate phase. Uh, much has been done, but much still needs to be done. And the issue we're going to be talking about here this morning is decommissioning, total disarmament, uh, which is an essential requirement for there to be a conclusion of the peace process. Sí, eh, bueno, eh, hoy viene a hablar de, del proceso de, de paz. Es cierto que se han hecho muchas cosas en este proceso de paz, pero que todavía quedan muchas tareas por delante y precisamente hoy que se va a abordar el tema del desarme, bueno, esta es una de las cuestiones esenciales que se tienen que abordar en el, proceso de paz en el futuro. We, know there are many challenges and uh, many of those challenges are not in the hands uh, of the parties that are pushing a disarmament process Um, and in particular, one thinks of the governments of Spain and France. Hopefully, what will come out of this conference are ideas and proposals as to what can be done in the meantime to try and try to get to a point where the government of Spain, in particular, has no choice but to um, participate in a disarmament process. Al final este proceso de paz requiere de la participación de actores muy diferentes. Uno de, ellos es, eh, por supuesto, los gobiernos de España y de Francia. Y entonces eh, espera que de la conferencia de hoy salgan diversas ideas que también hagan posible que al gobierno de España no le quede más remedio que bueno, ser parte y, contribuir en el proceso de desarme. Good. Thank you. Thank you. What Uh, we don't know because we don't know who the government in Spain is. So it depends on which government it is. Different message to different governments, I would think. But the position is the same? Well, the position would be the same. But, uh, and also, you know, I think it's not for me to put a position to the, to the government. It's really for the Basque people through their intermediaries, their political parties, institutions, uh, to put a message to the uh, government of Spain. o sea, lo que dice es que O sea, tampoco puede concretar exactamente qué mensaje quiere trasladar al gobierno español. Todavía más no hay un nuevo, un nuevo gobierno y en todo caso a él no le corresponde eh, lanzar esos mensajes al gobierno de España, sino que son eh, las instituciones vascas, los partidos vascos, los intermediarios vascos los que tienen que ponerse en contacto con el nuevo gobierno y trasladarle los mensajes necesarios para que aporte al proceso de desarrollo. actitud del gobierno de Rajoy durante sus últimos cuatro años. So what do, what do you think about the attitude of the Spanish government, the government of Mr. Rajoy during the last four years? Yeah, um, it was inexcusably, uh, inexcusably ineffective in terms of its role uh, and its contribution towards the Basque peace process. I él piensa que la aportación de Rajoy durante estos años no ha sido efectiva para conseguir avanzar en el proceso de paz y cree que, le ha fallado especialmente a la sociedad vasca, pero también a la sociedad del conjunto de España.